Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. La pregunta que vos fem en el dia d'avui, per quin preu consideres que hauria d'eixir o traspassat? És la pregunta que vos fem en el Twitter, arroba esports97nit, per quin preu consideres que hauria d'eixir o traspassat? És evident que Paco i Estaran ha entrat i ha entrat amb mando en plaza, que diria aquell. Li ha comunicat a Negredo que no continua. Ui, Phil Neville ha dit adeu. I esta nit ha sigut destituït el cap dels servicis mèdics del València Club de Futbol, Juan Albors. En el cas de Negredo, <coughs> miren, sincerament, a Bou passat és molt fàcil. Quan arriba Negredo, la bomba, se'n recordeu que va dir Nuno? Ningú podia preveure en cap moment que el rendiment de Negredo anara a ser tan paupèrrim com el que ha fet en el València. Què ha passat? Miren, jo tinc una teoria i saben que és impopular, però jo crec que Negredo no li ha donat al València el que el València li ha donat a Negredo. I jo crec que Negredo tampoc ha fet perdonar-li al València el que el València sí li ha donat a Negredo. Arribats a este punt i després de dues temporades el millor és, com diu la dita valenciana, més val pedre que més pedre. I en el cas de Negredo, si Suso García Pitarch, treballant en el grup d'Oyen, que és el grup que dona Guedo, <laughs> és capaç de treure-li 7 o 8 quilos al davanter de Vallecas, serà una brillantíssima gestió. Haurà sigut un pèssim negoci per al València, un paupèrrim negoci per al València, però una brillant gestió, poder llevar-se damunt una fitxa com la de Negredo i damunt treure-li, pues això, 7, 8 quilos, que és el màxim al que pot aspirar el València en el dia d'avui a treure per un davanter que, com deia, tots creiem que era un gran fitxatge. No recordé una sola mala crítica al fitxatge de Negredo. <laughs> Per això dic que a bou passat és molt fàcil. El que passa amb Negredo ho contàrem l'estiu passat, que havia acabat malament amb Nuno i que no era l'únic, amb Enzo Pérez. El que va passar en guany, com comença a no anar convocat després de Bilbao, també ho contarem en aquesta sintonia. I també contarem el que se pensava de Negredo. I és que no entrenava bé. A partir d'ahí, el jugador que en un principi era reàcia i xil del València s'adona a compte que és millor tancar una etapa en la seva vida. Clar, si troba destinació, és evident que l'estan buscant a la falta que la trobe. En el cas de Phil Neville, bueno, ja ho diguem ahir, que Phil Neville amb Paco estaran, <laughs> havia quedat com a director general de Petos i Conos. Al final, el mateix Neville que tenia ganes de continuar ha vist que a Allestaran com a màxim responsable de l'equip, era impossible que poguera continuar. I, per tant, ha decidit anar-se'n i ha decidit dir que tornarà en un futur al València Club de Futbol. En un futur, imaginem que sense Paco estaran, que és qui no compta amb ell i que no tenia eh, confiança en ell. I per últim, ha sigut acomiadat el cap dels servicis mèdics del València Club de Futbol, Juan Albors. Més enllà del fet que Juan Albors és valencianista fins a la mèdula, ell i tota la seva família, prou li costà mantindre aquesta condició quan era metge del Villarreal, el metge s'ha de valorar per si és bo o és roïn, no per perquè si és o no és valencianista. raonaments o causes u opinions al voltant de la tasca de Juan Albors? Miren, pregunten vostès a Enrique Gastaldi, que és el millor metge esportiu d'Espanya, que l'ha tingut sempre en el seu equip i que molt probablement puga tornar a la clínica de Gastaldi demà. I per últim, Paco Allestaran tria el seu. Si Paco Allestaran no volia jugar al Bors. Serà més o menys discutible. Jo ahir no vaig a entrar. Si ha entrat un entrenador i no confiava en el doctor, pues, lògicament, un entrenador no va més que ve amb pes, el que fa és prescindir dels servicis de Juan Albors. A la B, un senyor de cap a peus, amb 3 anys de servici en el València, mereix alguna cosa més que una cridada telefònica i un finiquito entregat per el cap de seguretat Julián Suescum. La notícia i el modus operandi se comenten per si a soles. 11 de la nit i 37 minuts. Entrem, com sempre, en l'actualitat del dia que té un àlbum en este programa que sempre conté 5 fotos. Negredo assumís la seva eixida del jugador en declaracions a la SER admès que el club no compta en ell i que ja li ho han comunicat. El club, eh, por ciertas cosas, pues eh, no, no quiere contar conmigo y, y pues bueno, hay que, hay que buscar soluciones también. Curro renovat i mixta al juvenil A, dos de les notícies oferides pel director de l'acadèmia, José Ramon Alessandro, en la seva compareixença per explicar el seu projecte. Per contra, Angulo està a punt d'abandonar el club en no acceptar dirigir el juvenil B. D'alguna manera, pues me ha dicho que él piensa en entrenar, eh, que quiere aspirar a otras cosas y que el juvenil B, pues un poquito para él es un poquito un paso atrás, ¿no? Yo siempre digo que las academias somos nosotros los que ponemos a los entrenadores, no los entrenadores eligen al equipo, ¿no? Y muchas veces hay, pues bueno, nos cruzamos un poquito en ese sentido, pero la presidenta ha estado pendiente todo el rato, ha hablado con él, yo he hablado con él, porque no queremos que se vaya del Valencia, una figura como él. ¿Pero se va? Al día de hoy sí. El Valencia destituís Juan Alborz. el cap de servicios Medis que ha el finiquito de mans del cap de Seguridad Julián Suescum. Tamea Ditadeu, Phil Neville. Es lo mejor en mi vida. Eh, el tiempo especial por, no solo por mí, por, para mi familia, los niños. En el futuro yo, yo quiero volver. No me gusta. Eh, adiós, es, todo. hasta luego. Rubi no continúa. En el matí de el levanta ha anunciat que Rubi dice de ser entrenador para el proyecto de la tornada a la primera División. Ahora Dan amb de Marranca, arranca playoff para Valencia Basket y Pedro Martínez tira más de toches disponibles, Toti no estará al 100% como en el cast de Justin Hamilton. Eh, Justin eh, jugará, porque no pues tiene que jugar no porque no, podemos reservar a nadie y, evidentemente su estado físico pues eh, no es el ideal les 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Per quin preu consideres que hauria d'eixir Álvaro Negredo? Fem una pausa per la publicitat i en tornada de pausa estem ja amb tots els temes del dia fins a la una de la matinada. Esports 97 nit en la 97 Ponce Ràdio. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Hay algo más estimulante que escuchar a los Beatles? Escucharles mientras disfrutas de una deliciosa cena. Viernes 27 7 de mayo en Casino Cirsa Valencia. Cena más tributo desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2. Valencia. www.fotopro.es. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 41 minuts arranca Esports 97 nit. És evident que Paco Llestaran està revolucionant el eh, València de dalt a baix. Ja ha comunicat a certs futbolistes que no compta amb ells i un d'ells és Álvaro Negredo, que avui, en entrevista concedida pel club als micròfons de la cadena SER, ha reconegut que es hora de eh, asumir que se tanca una etapa y es hora de asumir que eh, le están buscando acomodo y que el club ya le va a comunicar Sí, creo que, que sí. también <laughs> me lo han comunicado desde el club, entonces pues ahora hay que buscar... Eh, lo primero descansar, que creo que es lo más importante y, la cabeza pues la fría para para lo que viene y, bueno, pues el club, eh, por ciertas cosas, pues eh, no, no, quiere contar conmigo y, pues bueno, hay que, hay que, buscar soluciones también. Miren, eh, como te principio al principio, a vos passat es muy fácil. Ara parlar de que el de Álvaro Negredo ha eixit mal, que el se va a perdre Dinés que es una mala gestión, es muy sencillo. jo no vaig sentir cap crítica al València en el moment en el que contracta Álvaro Negredo. Per tant, criticar el fitxatge de Negredo, el fitxatge de Negredo perdó, em semblaria ventatxista. I així ens podrem equivocar, però no són ventatxistes. D'Álvaro Negredo hem contat el que teníem que contar quan tocava, quan era impopular dir les coses quan el públic en el carrer volia fer fora a Nuno de qualsevol manera i nosaltres contàvem que la percepció en el cos tècnic és que Negredo no entrenava bé. Ja contarem que Negredo i Enzo Pérez acabaren malament la temporada amb Nuno l'estiu passat. I hem contat que no ens han paregut bé algunes actituds de Negredo i parlen només de les que se poden veure en un estadi, de les altres, de moment me calle perquè no és el moment i seria ventatxista, torna a dir, però el dia, sobretot, que va riure quan l'equip estava empatant contra les Palmes i la gent corejava Negredo, Negredo. Igual que hem dit una cosa, diguem l'altra. Per tant, si la gestió de Suso García Pitatxa en el grup d'Oyen, que és el grup de representants que du a Álvaro Negredo, és capaç de treure-li 7-8 quilos a este traspàs, em semblarà una gestió brillant. Torne a dir-ho. Això sí, el negoci per al València és un negoci paupèrrim. Però, donades les circumstàncies, no se pot esperar que es traga més per este futbolista. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues, eh, com deia, eh, la evidència és la que és. Ningú esperava que Negredo donen el rendiment que ha donat en el València. Jo crec que tots eh, Eh, se congratularem de l'arribada d'un davanter de la talla i del currículum d'Àlvaro Negre del València. Ha passat el que ha passat i ara el millor és intentar una eixida per el preu que puga ser. Sí, eh, pensaven, jo pensava personalment que Negredo tenia eixida en, en la Premier perquè allí encara et manté un cartell d'aquella etapa en la que, bueno, pues, sobretot en, en la primera època en el City pues, va estar bé, va fer gols, va ser decisiu, desequilibrante, etc. La Premier, en la Premier Jan diners y pensava que el destí de Negredo podia estar en, en la Premier més allà, Manolo, del futbol italià i del, i del calcio, encara que entenc que Suso tracte d'aprofitar eh, que el Milà està buscant un davanter, que l'Inter està buscant un davanter, però que a més en el Milà, en el Milan, eh, es dona la coincidència de que el seu propietari treballa habitualment, igual que a Silin treballa amb Mendes, en el Milan, eh, se treballa amb el grup Doyen, que a més són els eh, propietaris dels drets, de, són els representants, vaja, d'Àlvaro Negredo. Per tant, eh, Suso Manolo, aprofitant, és cert, que este cap de setmana juga allí la Lliga de, de Campions, ha avançat el seu viatge. Eh, per què? Pues per una qüestió molt simple. Mm, mira la Champions, Manolo, en les hores prèvies i en les hores posteriors, està en la majoria de grans clubs d'Europa. De, els grans representants, els directors esportius de tots els clubs més importants d'Europa. És com un calxomercat, com este matí contava el company Vicent Semper en el Supermurciélago. I té raó, i és una lectura molt... molt... Final de la Champions, allà està, vamos... Final de la Champions... Està fins al tato. Els representants i els clubs pues, avancen la seva arribada i si la final és eh, dissabte, pues, dijous, divendres estan allí. Per què? pues perquè allí se troben tots, se veuen i és més fàcil negociar en clubs i en representants. I si amb bon criteri, se'n va a Milà, perquè allí pot col·locar a Negredo i a qualsevol altre futbolista, aprofitant que allí pues, estan tots els grans clubs d'Europa. De, bon moviment, el de Suso García Pitar, i a partir d'ahir Manolo era una evidència, ja s'ho hem dit molt de voltes, el València va tractar de col·locar a Negredo l'estiu passat, va tractar de col·locar-lo en guany en el mercat del, de l'hivern i no va voler eixir perquè l'oferta de la Lliga xinesa no li agradava i a partir d'ahir pues, el club volia tornar a vendre-lo este, este estiu. Era una evidència i ara les d'ara pues, el València, eh, amb criteri, pues, està tractant de col·locar a un futbolista, Manolo, que si repassen les seues xifres com a jugador del conjunt de Mestalla pues, ha sigut un total i absolut eh, fracàs, independentment de el gol de, de Mónac en la prèvia, que te va eh, classificar per la fase de I el del de, Sevilla, de grup, que la vida a la Lliga. I el, I el del Sevilla, que te va donar la, te va a donar la vida en la, en la Lliga. Però més enllà de la transcendència d'aquests dos gols, algú dirà, bueno, pues es que estos dos gols tenen certa transcendència i paguen el fitxatge. Jo no estic d'acord, el rendiment de Negredo ha sigut eh, molt pobre eh, com a futbolista del conjunt de, de Mestalla. Certament, i per ahir, per tant, eh, és un dels eh, homes amb els quals no compta Paco Allestaran, que sembla que també, Salva, ja ha començat, vol una neteja de vestidor profunda, i ja ha començat amb jugadors com, segons diuen, eh, Enzo Pérez, eh, Barragán, Piatti, el mateix Negredo... Eh, sembla que eh, la neteja de Paco estaran, és forta i que vol acometre-la quan abans. Sí, el que passa, Manuel, que aquesta neteja és de Suso García Pitar, que evidentment amb la connivencia de, de Paco estaran. Per tant, en les pròximes hores haurem d'estar pendents d'aquesta operació Isida que va anunciar pues, a bombo i plateret l'altre dia en la roda de premsa de presentació estaran Suso García Pitar. Eh. Ens van sorprendre a tots les declaracions de Suso dient que anava a haver una, una neteja, no utilitzar aquesta paraula, però bueno, no sé exactament què és el que va dir, però bueno, ja va anticipar que l'Isida de futbolistes de la plantilla eh, seria important i que molts s'abandonarien el, el vestidor. Me va resultar molt arriscat dir això, uh mhm. -huh per les fitxes altes que tenen diferents futbolistes de la plantilla, I però quan va va dir Suso a So Manolo, pues entenc que tindrà moltes eixides eh, encaminades, perquè jo crec que Suso és lo suficientment intel·ligent per a no xafar-se les dits amb arguments com el que va dir l'altre dia en la roda de premsa de Paco Allestaran. Però bueno, el primer en Isir pot ser eh, Álvaro Negredo, Suso està allí a Milà, jo torne a dir, eh, pot traspassar allà a Negredo i a qualsevol altre futbolista. O fichar, fitxar. per la, o fitxar, o fitxar, exacte, o fitxar, calcio mercato, directors esportius, representants... Que te sobra... Que te sobra... Mm, que tens... Que tens... Poden canviar per cromos... Per qual me prendries a este... No poden canviar cromos, canvien cromos... Moltes coses se poden tancar estos dies a, a Milà. Ah, igual el València pot, en efecte, plantejar un canvi de cromos si no li interessa el preu que li pot donar el Milà o l'Inter, dir-li al Milà o l'Inter, bueno, i a tu què te sobra? Tu, pues a allí, canvi... allí hem, allí hem d'avander, Manolo, que va fer Eh, de Meravella en el Shakhtar Donetsk la campaña pasada, que va a arribar en compañía de Vacas Testigo al, al que es Luis eh, Adriano, de futbolistas que tenía el Shakhtar, brasilers, que todos tenían el moño a lo afro, yo al Shakhtar, Lidella afro Shakhtar, y este Luis Adriano pues era una Meravella en el Shakhtar, pero ha fracasado en el, en el Milán. pues perfectamente este podría ser un, cromo que podía cambiar eh, su uso pesa per pesa el amb el Milà, me sembla un davanter de, de, de campanetes que cert ha fracassat en el, en el calcio. Bueno, pues, eh, dit eh, això, eh, alguna cosa més de l'últim dia d'entrenament, Folgado, perquè avui, era, avui era l'últim dia d'entrenament. Sí, no últim dia, sí. Això, que estaran aparat en alguns, que s'ha dit eh, feu counter que no... És que crec que Suso ja, ja el seu havia dit. Uh mhm. -huh. Per tant, no sé, no sé com interpretar les converses d'avui de Paco amb, amb diferents futbolistes uh mhm. -huh. de la de la plantilla. S'oblidava Aderlan Santos, que també està en el grup de jugadors amb sí, el qual ha parlat li, ha, li, ha dit que... Avui ha parlat amb Aderlan i amb Bezo, Manolo, però jo no te puc dir si els ha dit uh mhm. -huh. que, es, que, que se'n van fora. A mi lo de Bezo me sorprèn. Jo crec que Bezo, com a fons d'armari, el València se'l podia quedar perfectament, independentment de que necessita uno o dos centrals, sempre que isquen Abdenuri i, i a Darlan Santos. Però bueno, últim dia de treball i 39 dies de futbolista que se casquen, de vacacions, perdó, que se casquen els futbolistes del, del València, excepte que es tinguen Copa Amèrica i, i Eurocopa. I la revolució, com dèiem, també afecta al cap dels servicis mèdics del València Club de Futbol, Juan Albors. <clears throat> Tres temporades després, Juan Albors és eh, acomiadat per part de Paco Allestaran. Sobre la decisió de Allestaran, el temps li donarà o no la raó a l'entrenador del València Club de Futbol qui és Juan Ambors en el, en el món de la medicina esportiva està més que suficientment acreditat. Torna a dir, pregunten vostès a Enrique Gastaldi, clínica en la qual probablement molt pront torna a treballar Juan Albors quan no li faltarà el treball. Eh, si estarà no confia en Juan Albors, és una decisió que ell com a màxim responsable ha de prendre, hi haurà eh, opinions per a tots els gustos, més enllà de la del valencianisme de Juan Albors que un metge ha d'estar en un lloc no perquè siga del club o no, sinó perquè ho faig bé eh, això sí valors Juan els té, doncs ho puc assegurar eh, torno a dir el mateix crec que una persona que ha servit al València superant una greu enfermitat personal i deixant-se-ho tot per a tornar a estar quan abans al peu del canó crec que mereixia algo més que un acomiadament en un avís per telèfon i un finiquito entregat per el cap de seguretat del club Julián Suescum. És un modus operandi que, com dia abans, se comenta per si a soles. I en el dia d'avui sembla, sembla eh, que encara continuar en el club Llorente, Manolo, eso me acaba de recordar el comía de Fernando Gómez, Cuando Llorente se carrega Fernando Gómez de la dirección esportiva del Valencia va al club... Oh, Llorente encara dona la cara de Fernando Gómez y le digo ¿Estás amortizado. No, no, pero le digo eh, Cuando te vayas, deja las llaves y el móvil 11.53. de ya a més de tot això, per cert, eh, eh, sona eh, Jordi Candel, l'excap de Servicis Mèdics del Banc de Futbol, per la informació que tenim, Salva, no sembla que vaig a ser, després igual ens estan enganyant, però no sembla que siga la persona que ha demanat eh, Paco Allestaran. Sí, bueno, no sé Paco Allestaran, quin és el metge que ha, uh -huh. que ha demanat, jo la informació que tinc és que a hores d'ara Jordi Candel no sap absolutament eh, res respecte mos, de, la, de, la, de, la, de la possibilitat de l'interès del, del València en, en contractar-lo. Evidentment, Manolo, relaciones eh, estaran, busca metge, doncs el relaciones amb, amb Jordi Candel, que era el metge que va coincidir amb Allestaran en aquella etapa gloriosa, del, València. gloriosa del, del València i tot el món en fet la mateixa reflexió. Va tornar Jordi uh mhm. -huh. Candel. Bueno, pues, la informació que tenim és que Jordi Candel no sap absolutament eh, Res d'este assumpte, de fet està de vacances a l'illa de Mallorca. Perfecte, 11 i 54, i a més en el dia d'avui ha comparegut eh, José Ramon Alessanco, director de l'Acadèmia del València Club de Futbol, per a explicar les línies mestres una miqueta de cap a on eh, va el seu projecte. Eh, sobre els, per a no fer-ho massa llarg, i tot i això anem a sentir cinc fragments de veu de la roda de premsa, eh, ha dit que en el cas dels tècnics acomiadats, bàsicament ha dit que era perquè no volien remar en la mateixa direcció que imposava José Ramon Alessanco i perquè les persones que tenen alguna cosa a dir en contra de la seva manera d'actuar el que han de fer és comentar-li a la cara i no anar comentant-lo a les seues esquenes paraules textuals de José Ramon Alessanco i després Miguel Ángel, eh, bàsicament el més important, Curro Torres renovat en el filial i certament se va guanyar Curro Miguel Ángel Ferrer Mista passa del juvenil B al juvenil A i creguem que també se va guanyat Miguel Ángel Ferrer Mista. Cristian Toro continua al front de l'equip de Fèmines, que també ha fet bones campanyes i, per tant, creguem que són tres decisions molt encertades de José Ramón Alessanco. I després, Miguel Ángel Angulo, recorden, arrencava en el juvenil A, ho va guanyar quasi tot en la Youth League fins que és cridat per a formar part del cos tècnic de Gary Neville en la primera plantilla. És destituït Gary Neville, no compta amb ell Paco Allestaran, queda indefinit en el mm. club a la espera de destinació i se li ha oferit el juvenil B. Miguel Ángel Angulo pensa que és un pas enrere i, de moment, no accepta la direcció del juvenil B, tal i com avui ha admès José Ramón Alessanco. D'alguna manera, pues me ha dicho que él piensa en entrenar, Eh, que quiere aspirar a otras cosas y que el juvenil B, pues un poquito para él es un poquito un paso atrás, ¿no? Yo siempre digo que las academias somos nosotros los que ponemos a los entrenadores, no los entrenadores eligen al equipo, ¿no? Y muchas veces ahí, pues bueno, nos cruzamos un poquito en ese sentido, pero la presidenta ha estado pendiente todo el rato, ha hablado con él, yo he hablado con él, porque no queremos que se vaya del Valencia, una figura como él. Pero se va. Al día de hoy sí. Mm, Volemos si pueden convencerlo, no digan que está ya fuera del Valencia Club de fútbol ahora les da la situación es que Miguel Ángel Angulo pensa en anar-se'n perquè no accepta la direcció del juvenil B que li eh, ofereix José Ramon Alessanco. N'hi ha ja pautes d'actuació entre Pago i Estaran i l'acadèmia José Ramon Alessanco eh, a l'hora de saber què vol i, per exemple, quins jugadors van a fer la pretemporada. De lo primer no ens han contestat, de lo segon sí que ja ha dit José Ramon Alessanco que estaran, ja coneixia alguns jugadors, però que estan mirant uns altres i que se l'endurà alguns a la pretemporada. No, pues, eh, yo lo, que he hablado con Paco y previniendo un poco las vacaciones y previniendo un poquito lo que es toda la pretemporada, pues él tiene unas ideas y se ha fijado en algunos jugadores de la cantera para, que puedan hacer la pretemporada con ellos. Yo creo que es él el que lo tiene que decir los nombres y a partir de ahí pues veremos quiénes son, pero que sí está pensando, ha estado analizando, ha estado viendo vídeos, ha visto en directo algunos, los, los está viendo ahora en los entrenamientos y seguramente pues contará con, con gente de la cantera. Per cert, no se'ns ha aclarit què passa amb Javi Sánchez, que estava en el juvenil A i entrà en eh, substitució de Miguel Ángel Angulo en este equip i de fet va ser eh, l'entrenador que va tindre que patir eh, el famós atracament de la porteria amb el ferro darrere de la... Ja és cert que a partir d'ahir l'equip ha baixat moltíssim el seu rendiment i que probablement pues, això ja els ha costat el lloc. No sabem si continua en el club o <coughs> no continua en el club. Eh, sobre el filial, se li ha preguntat si l'objectiu era l'ascens. José Ramon Alessanco ha desmentit rotundament que el primer objectiu del filial del Mestalla, entrenat per Curro Torres, siga pujar a la com a primer objectiu. Eh? Altra cosa que se pugui aconseguir amb la plantilla que se va fer. Però com a primer objectiu, el que eh, pugne per l'ascens a segona A, diu Alessanco que no. No, el objetivo no es el ascenso. El objetivo es formar jugadores. Yo creo que la categoría B es una categoría importante, donde la formación también es muy válida. La segunda A ya es más complicada, es un equipo donde tienes que montar un equipo un poquito más estructurado, de más años y, digamos de que los resultados eh, casi nunca te van a acompañar o muy difícil te acompañen. Pero yo creo que la categoría B es una categoría importantísima. No nos tenemos que poner ninguna meta de decir, oye, vamos a montar un equipo para subir a, segunda A, porque desde un equipo de filial es muy difícil eso. Lo que sí es fácil es que eh, cuando llevemos las, las tres cuartas partes de la liga podamos decir, estamos aquí, hemos llegado, ¿por qué no vamos a intentarlo? Seguro que lo intentaremos. d'entrada, plantejament coherent. És a dir, d'entrada no li pots exigir, exigir al fill al Puigar, Altra cosa és, com diu ell, arribat al tram final de la Lliga. Si estàs ahí, digues, eh, és un espentonent Lògic. Sobre Fran Villalba, li envia un avís. Diu que els agrada molt Fran Villalba, que veuen que és un juvenil de segon any i que treballen per a millorar-lo encara més a aquest jugador, i sobre eh, el, les, el seu contracte de renovació ha dit que sí, s'han reunit amb els seus agents, però que no només per Fran Villalba, que per Fran Villalba també, s'ha iniciat contractes, però que l'agent de Fran Villalba encara du, eh, o tot això du més futbolistes, i ha dit que en el cas de Fran Villalba, en el cas dels contractes, s'han de respectar uns topes. Lo que pasa es que, bueno, los técnicos, lo que vemos, pues queremos mejorarlo y queremos mejorarle al chaval. El tema de contratos, el tema de esto, lo que sí tenemos que también es salvaguardar la academia. No podemos tirarla. No podemos hacer cosas que, estén por encima de cualquier cosa que, por ejemplo, hayamos previsto como baremos. Sí que son especiales, pero realmente hay, hay líneas que no se pueden cruzar, porque el Valencia tiene que ser un atractivo grande para todos los jugadores y querer jugar en el Valencia. Bueno, pues, eh, a més de tot això, li hem preguntat per Toni Martínez, per el jugador que estava eh, a cavall entre el juvenil, el no tenia lloc en el Mestalla i acaba decidit per anar-se'n. Alessandro ha dit que el jugador volia anar-se'n, que volia aprendre anglès, que era la nòvia el que l'ha espentat pràcticament cap a Anglaterra, que el jugador no volia estar en el València Club de Futbol i que, per tant, s'hi ha trobat una eixida. Això sí, José Ramon Alessandro ha volgut eh, dir, o en este cas ha volgut eh, aclarir, eh, que el se ha reservado una serie de drets sobre el futuro De este jugador cas que triunfe. Tenemos una opción de tanteo, tenemos una opción también de, un tanto por ciento si se va a otro club, o sea que el contrato está bastante bien cerrado en ese sentido, vamos, pero sobre todo yo creo que fue un poquito lo que el, lo que el jugador quiso, lo que día tras día pues nos estaba diciendo él, el agente, y quería, y quería tomar esa aventura y lo vimos bien. Y a partir de ahí, pues bueno, lo, que no podemos hacer es eh, tener retenido a un jugador que para nada quiere estar aquí. Si no quiere estar aquí, pues sencillamente le tenemos que dar esa puerta de paso para que vaya, que sea futbolista, que se haga futbolista y a partir de ahí el Valencia tener sus derechos para poder, si quiere, en algún momento, de aquí no sé cuánto, pues tener un derecho para hacer cosas, ¿no? Bueno, pues eh, això és més o menys les línies mestres. Ha dit moltes coses més, però bueno, bàsicament aquestes són les línies mestres del projecte que encapçala José Ramón Alexandre, que també eh, ha dit que estarà més accessible que les mitjans de comunicació la temporada vinent, que era una cosa que tenia que solventar i que a hores d'ara pues, eh, va camí de solventar-la, parlant també del gabinet de comunicació del club per establir una sèrie de torns i per a assistir als mitjans de comunicació. 12 i 2. I Phil Neville ha dit adeu. De manera pública. Um, amb un any en el club, a Phil Neville si li deixen dir adeu, no sé si li deixaran a, a Juan Alavors. Eh, Phil Neville ha dit que és la millor experiència de la seva carrera, que està enamorada del València i que espera tornar. És lo mejor en mi vida. Eh, el tiempo especial, por, no solo por mí, por, para mi fam familia, los niños en el futuro, yo, yo quiero volver. No me gusta eh, adiós, es todo. hasta luego. Phil Neville, com dèiem, eh, arriba de la mà del propietari de Peter Lim per ser el seu amic, entrar una miqueta com assuntos internos, la poli de la poli, per a vigilar de prop a Nuno, amb eh, el seu germà queda com a segon entrenador, després de la marxa del seu germà queda com a director general de Petos i Conos i a la fi, pues, lògicament, tenint en compte que estaran va continuar com a eh, entrenador i que no té la confiança en ell, ha decidit eh, posar eh, peus en polvorosa i adentrar-se en alguna altra etapa. Hemos eh, oblidat alguna cosa del... Ah, del cas d'Enzo, que el València també li ha dit eh, tema de neteja de vestidor mm, que volia anar-se'n. Eh, el, algú havia relacionat a este jugador amb el Benfica. Eh, el Benfica més un comunicat que diu en el seu punt C no hi ha ningú fundament, no hi ha cap fonament en relació a la possibilitat de que Enzo Pérez mm, torne al Benfica. Per tant, el Benfica diu que no vol saber res absolutament d'Enzo Pérez. Que ja el van regalar. Bueno, <laughs> regalar. No, correcte, Escolta, no. regalar, bueno, regalar. Sí. No, Previo pago de su importe. Que el van vendre de categoría y a partir de manual pues no van a recuperarlo, claro, está claro. Correcto ¿Se hemos quedado alguna cosa de Valencia, Salva? Yo creo que no. Perfecto Mira, profitan que tenido así el compi de súper a David Rodríguez... Pues va a atracarlo. va a pegarle un atraco, pero vamos, de, tres de tres paredes. Hola, David Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me, puedo sentar? Te puedo sentar, Tú, así estás, en la tegua casa, eres lamo Venga, no, hombre, sí, pero ya me has robado la cartera. ¿No me sentas? ¿Ya me has robado la cartera? ¿Sí? Eh, eso me Escolta, el Valencia William el, llevan voy a comunicar perdón que Rui finalmente tú tienes paraules ir de eh, Tito que disaba una porta entreverta dient que bueno, igual podía reunir Rubi el perfil eh, no es Rubi el perfil porque avui llevan la dita que no, que no continúa Yo creo que ayer Rubi lo que hizo es eh, ser políticamente correcto Tito. perdón, Tito, ser políticamente correcto, pero a la segunda, ¿eh? porque la primera más o menos vino a dejar claro que no iba a continuar y luego se dio cuenta y reculó, como también por otra parte hizo con Manolo Salvador, que inicialmente comentó que no había hablado con él y ahí se acabó la cuestión y ya posteriormente quiso matizar que, que que quería hablar con el anterior director deportivo y poner en valor su trabajo. En fin, Tito quiso ser políticamente correcto con Rubi, pero estaba la decisión tomada y hoy, evidentemente, se ha puesto a ello y se lo ha comunicado. ¿Va algún nom en la pole? A ver, ahora mismo parece que Sergi Barjuan y, Luis García, porque la prioridad es que sea... para el Córdoba o Sí, mm, a ver, eh, la cuestión es que sea un especialista en segunda Almería, división. No En eh, Almería, fue con Almería y con el Recreativo. Correcto. Sobre todo con el Recreativo que estuvo a punto de promocionar eh, a, Primera División. Y ya te digo, la prioridad es que sea un especialista en segunda división en el sentido de que sea un conocedor de la categoría, no, tiene por qué haber conseguido miles de ascensos, porque además ese entrenador no existe. Y bueno, también Asier Garitano es otro nombre que suena. Y no sé por qué, pero igual algún, algún otro de los entrenadores que está ahora mismo en activo también puede, puede entrar en esa, en esa terna que pasa es que, perdonad eh, perdona David, mm. entenc que con que la segunda división no ha acabat del tot el món està a el, el, si el llevan va per algún técnico que ahora les dará, pues, está jugant la vida en segunda división evidentemente no, no se puede eh, hacer público en Canadá ni se puede tancar la contratación claro. Si se, puede, cerrar, pero no se puede oficializar. Se puede tancar en privado, evidentemente. Correcto. Mm, mm. Pero bueno, al final está claro que son, en este caso serían, en el peor de los casos de la promoción, hasta tres semanas más si el, si el equipo del entrenador en cuestión llega a la, a la última ronda. Bueno, pero en esas tres semanas sí que puedes ir haciendo camino. si tiene tienes asegurado al entrenador, le dices, mira, y esto, y esto, y esto, y sin interferir mucho en su trabajo actual, a ver, por aquí, por allá, vamos a ir. Está claro. te, voy a decir un matiz. Eh, el día 30 de mayo, bueno, a final de, este mes, el Levante tiene que ejecutar o no dos opciones de ampliación de contrato de Jason y Roger. Difícilmente difícilmente en cinco días, en cuatro días que quedan de mes, levanté eh, Levante haya fichado entrenador, porque sería ser muy rápido. Por lo tanto, mm, Tito y, su segundo, Carmelo el Pozo, ahí ya van a tener que decidir. Mm, Habrá otras decisiones medianamente urgentes que también harán ellos. Molt bé, doncs eh, dit això, tanquem la informació del Llevant Unió Esportiva i entrem en la de València Bàsquet. És temps de playoff. Demà, 9 i mig en la Fonteta, comença el primer partit de les sèries pel títol. A mi de València Bàsquet, Unicaja. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, doncs demà, 9 i mig, des de les 9 eh, i quart, sintonia del Superbàsquet en la 97.7 Ràdio. Juanma, per a parlar i per a tindre la prèvia en el dia d'avui, d'aquest partit de demà, Eh, com dèiem, 9 i mig a la Fonteta, primer de la sèrie pel títol entre València Bàsquet i Unicaja de Màlaga, un partit que arriba sobretot eh, en el cas de València Bàsquet, amb la particularitat d'estar pendents de dos noms, de Justin Hamilton i de Travis Peterson. Efectivament, eh, arriba ja l'hora de, la, de la veritat, eh, ja pues, eh, n'hi ha que oblidar no? tota la temporada, la fase regular de, de la Lliga Endesa, on el València Bàsquet va quedar tercer a soles amb sis derrotes, perquè ara es comença no? una nova competició, sempre apassionant i interessant com és el playoff, i on veurem no? fins eh, on pot arribar este València Bàsquet, que està confeccionat almenys per a poder arrossegar les semifinals de, de la Lliga, per això haurà d'eliminar a, a l'Unicaja i com tu bé deies, molt pendents de l'estat físic de Justin Hamilton, que ha estat entre cotons durant tota la setmana, eh, sobretot eh, per aquesta sobrecàrrega no? eh, que, muscular que, que arrossega des de l'últim partit de Lliga davant eh, l'Andorra, però si te sembla anem a escoltar al propi tècnic del València Bàsquet, a Pedro Martínez, que parlava de Justin Hamilton i de que demà, encara que no al 100%, sí que va comptar en ell, sí que va tindre minuts davant l'Unicaja. Eh, Justin eh, jugará porque no pues tiene que jugar no porque no, podemos reservar a nadie y, evidentemente su estado físico pues eh, no es, el, no es el ideal, pero está claro que ahora mismo eh, estamos en un punto de, de la competición en la cual pues, pues los jugadores tienen la predisposición para eh, forzar al máximo y, en este sentido Justin y otros que tenemos que están en una situación similar, eh, pues todos van a van a forzar y van a jugar con molestias, sin estar al 100%, pero mm, bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? Por lo tanto, eh, contamos con todos. Comptem amb tots, també comptem amb Travis Peterson, tot i que pues, encara no té el nivell de coneixement de les rutines d'equip necessàries, però eh, és moment de playoff i ja ganarà amb tot, Juanma. Sí, evidentment, no? i és una rotació més que pot ser important, sobretot amb el fet de dosificar no? i de donar, per què no, pues una alternativa nova no? al joc de l'equip després de l'important baixa de, de Luke Sigma. No? És un jugador que no es caracteritza per ser un bon defensor, però sí que sobretot ens conten que té un tir a mitja distància prou fiable, a més bé, no? Eh, avalat per eh, la seva anotació en l'Eurocup esta temporada amb el Saratofa a Rússia, apenes ha tingut 8-9 dies de vacances, a la qual cosa està en ritme, ha treballat molt bé, jugador d'equip, i així també parlava no? Pedro Martínez de Travis Peterson, que demà oficialment ja debutarà en la samarreta taronja. Y sobre Travis Patterson, pues continúa eh, su periodo de adaptación, aclimatación con bien, digamos, ¿no? Con, la mejor de las actitudes por parte suya y, obviamente pues, pues contamos con él, aunque lógicamente, como, todo el mundo puede entender, pues eh, su conocimiento del equipo y su conocimiento, su implicación a nivel táctica, pues es, es la que es, ¿no? Bueno, ja sabem dels actors, ens falta saber com serà l'argument de l'obra. Quin partit esperes tu demà, Juanma? Pues sobretot un partit on eh, pot marcar sobretot l'inici, no? Jo crec que a València Bàsquet li interessa eh, començar bé el partit, eh, portar l'iniciativa amb el fet de que Unicaja pues no crega no, que, que pot guanyar a la, a la Fonteta. Ells, sobretot, eh, van a dependre molt no, de, de l'estat de forma de jugadors importants, sobretot l'estaron Janedovic, que ara mateix amb 18 punts de mitjana els últims 10 eh, partits és el seu home més en forma. També estan molt bé Kutminskas, eh, per dins Will Thomas está también en eh, un, buen bon pero eh, sí que es deberes y si no ensega no, el forofisme ni, ni molt pero però jo que valencia Bàsquet, malgrat les baixes que té, son importantes. la de Van Rosen y la de Sigma, es superior a Unicaja y ahí están el els no no? Així que yo creo que, todo el perdín Dublevich Hamilton han de estar eh, de más B para tal de ganar a, Unicaja y tindre y Censer, no? desde fuera fora només con de Rafa Martínez, eh, també el que puga ajudar de Luchi Sosato, i si n'hi ha aquest equilibri dins fora, jo crec que el València Bàsquet demà eh, recolzat no? per l'afició té moltes opcions de, de poder guanyar el, el partit. Podem sentir al míster també parlant de, de com ho veu ell, no? Efectivament, així parlava el tècnic de València Bàsquet, Pedro Martínez, de com veu eh, les claus que poden ser importants eh, per tal de guanyar demà al conjunt de Màlaga. que desde ese punto de vista pues sabemos que, que, Unicaja es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores y que nos va a poner muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer sobre todo es centrarnos en nosotros, en nuestras virtudes, en intentar esconder nuestras carencias, en jugar muy bien en equipo, en luchar, en defender, en hacer las cosas básicas bien hechas, ¿no? Rebotear, eh, pasarnos bien el balón, mm, jugar bien en equipo, eh, ocupar los espacios, eh, bajar a defender, ¿no? O sea, hacer eso bien y, y, y, bueno, y ya está. Y nosotros pues tenemos mucha ilusión puesto en, en estos playoffs, llevamos trabajando todo el año muy duro para, para este momento que esperem sigui el moment de la veritat i positiu per a València Bàsquet. Alguna cosa se quedem per dir, Juanma? pues simplement eh, eh, recordar que, que el València Bàsquet, amb el fet precisament de que n'hi ja un bon ambient de mai, sobretot que el taronja no, impregne tota la fonteta, ha fet una quedada i ha demanat a tots els seguidors no? que, que vulguin que dues hores abans de que es comença el partit, és a dir, a les set i mitja, pues acudisquen a la fonteta a rebre no? a l'expedició de, del València Bàsquet que entrarà al pavelló de la, de la fonteta. Evidentment, eh, se sap de la importància del factor canxa i demà més que mai jo crec que l'afició va estar en l'equip i València Bàsquet ho sap i a veure si tot això pues, pot esdevenir en que València Bàsquet guanyi un punt, el primer de la sèrie, que per a mi és molt important perquè en una sèrie, Manolo, tan curta és el millor de tres, seria evidentment molt positiu anar 1-0 a Màlaga, tindre l'opció a Màlaga de sentenciar l'eliminatòria, però saben demà que si guanyes, per lo menys tindràs la segona bala el eh, pròxim dimarts també a la Fonteta per tal de, de bastar les, les semifinals. Primer de la sèrie pel títol, eh, serà demà a les 9 i mitja, des de les 9 i quart vos ho dibuixa amb la paraula en la ràdio, així en la 97.7 ràdio, Juanma Romero. Romero, fins demà. Gràcies, adéu Manolo, bona nit. 12 i quart, eh, ràpidament, del debat, a la tertúlia i l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 16 minuts. Arranca el des de debat del Tulet d'anàlisi, així en la 97.7 ràdio, en eh, Esports 90 nit. Continua de la primera hora Salva Folgado amb nosaltres. Alguna cosa que estigues escudrinyant en... Estic buscant informació de Negredo sobre en la premsa italiana, però... Però reflect... és un xiquixinat que vingué del <laughs> Manchester City. però reflecteixen les, Nascut les mateixes declaracions que, que acabem de posar. Per tant, no, allí no tenen cap tipus de notícia, diríem, novedosa respecte a Negredo. Perfecte. Bueno, pues eh, eh s'acompanya també el company de Superdeporte ja l'ho sentit, David Rodríguez. Hola, David, què tal? Bona nit. Què tal? Hola, bona nit. Com estàs? Molt bé. Fantàstic. I ens acompanya també Juanjo Romero. Hola, Romero, què tal? Hola, bona nit. Com estàs? he tingut nits millors. Eh, pues, eh, mira, eh, encara que per causes diferents, mm, subscric les teues paraules. Dit això, eh, tenim que entrar en l'actualitat, i lògicament el primer nom de l'actualitat és eh, el d'Àlvaro Negredo, eh, ha reconegut avui la Sergue, eh, el València ja li ha comunicat que no compta amb ell, i així com altres voltes eh, el València Club de Futbol o el jugador, en este cas, no volia eixir del València, esta volta ja eh, admet que no pot continuar el València, situació que eh, és evident eh, a la qual ha arribat ell després de veure el seu paupèrrim rendiment en el club de Mestallà. La xifra que diuen, ja veurem després la realitat, poden treure per el jugador seria entre 7 i 8 milions d'euros, els representants estan a Milà perquè allí està la mateixa reunida reunit tot el futbol mundial per la final de la Champions també està allí Suso García Vitarx jo dic que seria ara molt ventatxista tirar contra el fitxatge d'Álvaro Negredo perquè crec que a tots ens va il·lusionar que el jugador poguera contratar un jugador d'aquestes característiques que mm. veient mm. el seu rendiment dos anys després més val pedre que més pedre que 7 o 8 quilos després del rendiment que ha donat Negredo, si els aconsegueixen traure, és una molt bona gestió, però que el negoci per al València ha sigut ruïnós. Dit tot això, senyors, vull sentir les vostres paraules i vull sentir també, per això, si 7 o 8 quilos us pareix un bon preu, si vos pareix poc, si vos pareix massa, si vos pareix que ni de conya, no sé, mm, queda oberta la tertúlia. Para mí 6 o 7 millones o 7 o 8 millones a día de hoy es un precio más que, más que bueno y que el Valencia <laughs> debería coger... pero, pero a, manos abiertas. Y firmar el amor de Manolete si va a falta. <laughs> Pues casi que sí. Y en cuanto a, lo que supondría en sí la, salida de Negredo, quizás sea algo hasta mm, ejemplarizante del final de la primera etapa LIM en el Valencia, la primera etapa de, de, desgabey que ha sido el Valencia y que esperemos que deje de ser fue la época de, tirar con pólvora de rey y cada vez para un lado. al fichaje más caro de, de, Lim lo hace Rufete y Salvo, principalmente Rufete, desde Rufete, que, al, año se va, no funciona, eh, no sé, yo creo que, que, Negredo es un poco la personificación de estos dos primeros años del, del proyecto. Por eso te digo. Eh, te, te que día que sería ventachista criticar se para que todo se molt més? Mm, a ver, cuando Valencia fichó a Negredo, la única duda que había era sobre su estado físico por la lesión. Por lo demás, yo creo que no sé, el 95% del valencianismo estaba de acuerdo. se podía haber dicho 30 en vez de personas en la presentación. Por eso, en vez de 30 millones podrían haber sido 25, claro, y podrían haber sido 2 euros, pero evidentemente pues es el precio que, se pagó, sabiendo además cómo estaba el City y el resto del mercado, que el Valencia llegaba con dinerito fresco, así que mm, sería ventajista criticar ahora mismo ese fichaje. En tot cas, Manolo, jo crec que així tots farem una reflexió, evidentment, eh, jo era el primer que estava eh, encantat de l'arribada d'Àlvaro Negredo al, al València, jo sempre he defensat la figura de, de Negredo com a, com a davanter important, però ja en el seu dia varen dir esportivament la decisió és, eh, és correcta, però econòmicament, així ho varen dir, eh? i jo també ho vaig dir, per això no m'amagué, i no és ventatxista. I en aquell moment vas dir, i crec que molta gent va fer la mateixa reflexió, mm, econòmicament, si l'operació és mal, el València mai li va traure eh, profit econòmic a Negredo cas que no funcione i que tinga que treure al mercat. Per tant, el fitxatge d'Àlvaro Negredo tenia aquest risc. A mi me va agradar en el seu dia i no el qüestiona esportivament, però cas de que es que era mal la cosa, tots sabíem que econòmicament el rendiment que el València li podia treure pues era, era nulo. Vull dir, no, no anaves a recuperar l'ingrés. En la vida. I, I és més, me consta que estava sent ser un dels arguments per el qual Nuno i Mendes convenceren a l'IMDE mira, el teu director esportiu a quin preu, quin jugador t'ha fitxat i el rendiment que ha donat aquesta és una altra cosa, vull dir, Rufete tampoc és nostre senyor, i Rufete va cometre eh, Correcte. errades. Per a mi Rufete jo, era, era eh, molt bo en la direcció de l'acadèmia. Totalment d'acord. I com a director tècnic, eh, o com a secretari pues tenia tècnic... Tenia llums i ombres. Tenia llums i ombres. Correcte, exacte, estic totalment d'acord. Subscribo. Romero. Jo, bueno, se poden treure moltes conclusions de, de la eixida de, de Negredo, no? Jo crec que la, la primera i més clara és que comença la neteja, i ho heu comentat vosaltres, i, i bueno, les declaracions de, del propi Negredo ho, aixina ho, ho confirmen, no?, el que va dir Suso l'altre dia. Eh, comença la neteja i la neteja se va fer eh, sí o sí. Això nos deixa que sembla que el projecte esportiu està en les mans de Paco i Estaran i Suso García Pitars, encara que, evidentment, n'hi haurà informació i no sé si algo més de part de la propietat. I més, i, i més enllà d'això, parlant de futur, uh mhm. -huh. parlant pa carrere, jo crec que, a veure, sempre és molt ventatxista. No, el futur no és cap arrere, seria cap endavant, o, no, o parlant de passat. No, bueno, sí, vull dir que... que, que <laughs> el que xali se t'està torbant. Parlar de les coses quan no hi sent bé o quan hi sent mm. malament, no? El eh, que està clar és que eh, Negredo no ha sigut el que, lo que tot el món pensava, el que està clar és que Negredo tot el món pensava que era un bon fitxatge en aquest moment, i jo crec que el, el preu que se va pagar és el que, lo que en aquest moment estava eh, el València disposat a gastar-se en jugadors d'Ise de Tarlan. vale? Recordeu que mm, també se gasten 25 milions d'euros en, en Enzo Pérez, ui, en jugadors que, que sí que tenen un nivell reconegut en, en, en el futbol, però que tots pensem que, que era una miqueta cars, no? Abans d'això, treure 8 milions, clar, quan tu dius a un jugador que no el vols i que se busque la vida, el que te va a comprar ja sap què <laughs> vols vendre. I en aquest sentit pues és molt complicat apretar també. Però bueno, jo crec que el jugador també podrà ahí posar eh, de la seva part, no sé si negociar un contracte més ja i mantenir els seus emoluments i forçar per a part al club. bueno, el futbol és molt, molt complicat i pega moltes voltes i evidentment el València per lo menos ha tingut clar molt pronte que no compta en Negredo i que el posa en el mercat Eh, ara en una, nueva época, no?, Para porque sí. los directores deportivos esportius ya lo que no, que no valen Pero al proyecto, y es dicen ahí va mm, ha pasar en el Betis i ara sembla que está pasando en el Valencia, no? No sé si va a ser siempre isina a partir de ahora o es una <laughs> cuestión un ahí ya Pero bueno, eh, eh, esos son un poco las reflexiones que me dicen a mí, eh, total de isida de, Negredo, no? Manolo, la amortización y la ficha de Negredo no son cuestiones baladí. No, no, no, no. De, fet, de el, Negredo, en la que ha donat eh, que se le ha comunicado que, entre altres cosas per la ficha era una situación Para la cual ver, eh, que son set bruts, eh? Más luego la amortización del fichaje, que han quedan varios años. O sea, estamos hablando de, unas cantidades muy altas y que pues, hay que quitárselas de encima cuanto antes. ¿Estás de acuerdo, Juanjo? Sí, sí, sí, no, agrada dir que, que això, que evidentment no, no, no només és els diners que deixes de pagar-li al jugador, sinó també, eh, eh com dia David, l'amortització que, que suposa en els comptes del club, tot això. Això ha afegit pues, el famós fair play eh, financer, aquesta escola de la Champions, bueno, pues això és un, un, un, un suma i sigue, per dir-ho d'alguna manera, de, de tot el que ha passat, de, de, de lo que s'ha fet mal en guany i que ara té les conseqüències. Si això servís per a que el projecte se reafirme i agarre la direcció bona, pues jo crec que, que, bueno, que n'hi haurà que donar aquest vot de confiança un poquet. Eh, a mi m'agrada que la part esportiva estiga més de, dels professionals. Tinc una xicoteta dubte de, sobre si, si serà tot com diga Suso García Pitas, però bueno, sembla que la major part de les decisions seran preses per, per la part esportiva i per els professionals, en la qual cosa canvia molt el model d'equip eh, que fins ara teníem, no? I, bueno, en aquest part jo crec que és un pas eh, important. Eh, també cal veure com, com és, clar, perquè al final estem parlant de Negredo, a tots ens agrada molt eh, quan Miguel Negredo i a tots ens agrada molt que decidisca a Suso García Pichar, però si l'any que ve se quedem fora de Champions i fem una temporada pues, pareguda a la d'enguany, pues, eh, mm, estarem parlant de fracàs, evidentment, no? Però, però el futbol no té, no té memòria, el futbol és... És aixina. És, el, el, el, el passat és demà, o sea, és que és així, saps? És que és ara el que, lo que conta. Bueno, pues eh, dit que el futbol no conta, no conta lògicament eh, per algunes coses, per a altres sí. I és que ahí estaran Vol fer de vestidor, Negredo és un d'ells, però sembla que els Barragán, Aderlan Santos, Piatti i Enzo Pérez també estan en la grella d'Eixida. És evident que ahí estaran eh, busca eh, netechar el vestidor cree que a nivel futbolístico y a nivel de implicación Y yo creo que hasta a nivel de imagen. Quitar algunas piezas secundarias de Jorge Méndez, porque seguramente, como va a tener que entrar alguna nueva, pues que al menos no parezca que, que, que sigue dando carta blanca a los jugadores de Méndez, pero yo sigo pensando que alguno va a llegar y por tanto, si te quitas, por ejemplo, a Derland o te quitas a Bezo, bueno, pues dices, oye, sí, he aceptado la llegada de, un buen jugador, pero hemos sacado gente de Méndez. ¿Lo de Barracán es serio? ¿Es en serio? Es un los noms que se dio que está en la de Isida. Deportivamente yo, creo que es, imprescindible. yo pensaba, no, no, si estoy totalmente de acuerdo, pero yo pensaba que era del que se quedaba. Estoy de acuerdo en esta decisión de... lo, cierto es que Barragán prescindible, Piatti prescindible, o sea... Prescindible es una cosa que puedes colocar. No, no, pero de las renovaciones del año pasado... Pues eh, es una evidencia que se feren al fetes al respecto del criteri el cual vol regenerar el vestidor Paco y estarán. Sí, el, criterio, era contentar a la gente que, que lo había hecho lo había hecho bien esa temporada. Que había guañado del pase a la Champions. Al final, lo que se suele decir cuando se renueva o se amplía un contrato y se mejora un contrato es, con lo que lo hemos hablado más de una vez aquí, cuando el, salario de esa nueva época tiene que ir acorde a lo que crees que te puede dar. Pues los años o las renovaciones también. Tú no puedes renovar como premio por lo que ha hecho anteriormente. Que para eso están las primas y otras historias. Yo creo que en ese momento se hizo más como premio a lo que había sucedido en esa temporada a, la creencia, porque estoy seguro que, nadie pensaría en el Valencia, ni el propio Nuno, que Piatti podía ser, o, Barragán podía ser un pilar del Valencia top que, se esperaba en dos, tres años. Mirad, el tipo de fútbol como lo han tenido en uno. Yo creo que tiene una confianza absolutamente descomunal en Piatti. En recordeu el momento en el cual el perdió el l'any pasado 1-0 en Málaga y en una rueda de prensa digo que es que le faltaban le faltaban les bandes, que le faltaban Piatti i Feguli Vull era era un jugador absolutamente innegociable. pues igual ahí estaba su, su, error por, conceptual. Por, pero, en de, pero en esas renovacions uh -huh. eh, el vistiplau el dona Rufete también, eh? Rufete era el director esportiu. Uh -huh. De tots, de totes estas renovacions. Sí, sí, està clar, està clar. Sí, yo lo, lo que volia yo afegir al, al voltant esa llista, no? Yo creo que ni a niveles de, de llista, evidentemente. Yo creo que ningún duda de que la l'eixida de, pues, de Adelán Santos o de, no sé, o de Bezo pues, eh, están a un nivel i la de Piatti o Barragán és diferent, no? Sobretot el cas de Barragán, no? que crida un poc l'atenció perquè, eh, per lo que coneguem, sembla que és un, un jugador que en el vestidor eh, bueno, pues fa equip i que és un poquet el, ese model de jugador espanyol que pot ser reserva i no te crearà massa problemes, eh, no sé. Eh, jo crec que, que n'hi ha nivells en aquesta llista d'Isida i que n'hi ha prioritats, ¿vale? I, i bueno, jo crec que això va ser llarg i que evidentment... L'estiu va ser llarg, en efecte, Juanjo. Sí, sí, sí. Sobretot perquè primer va ser llarg perquè és llarg, vull dir, perquè com acaba la Lliga pronta per l'Eurocopa... Perquè fa dues setmanes ja, que va acabar la Lliga, correcte. Clar, ja ni una, ja, ni una llargària real, però a banda ni una llargària de, de que construir un equip no se fa en poquet temps, eh, ni ha que veure moltes coses, ni ha que veure el pressupost, ni ha que veure quina capacitat n'hi ha, Uh mhm. -huh. eh, a tot això eh, és, és evident que... Però, per, perdona, Juanjo, uh mhm. -huh. per l'estiu evidentment és llarg, eh? és molt llarg. Eh, mm, a és eh, eh, un, un lateral dret, no? Eh, com Cancelo i, i, i llevarte a Barragán si és un substitut, no? No, no, però deia jo que... Has comentat tu que l'estiu és molt llarg, evidentment, però Suso l'altre dia la declaració que fa respecte a que eh, va haver neteja important, eh, etc. Mm, suposa que tindran moltes operacions ja d'eixida encaminades, perquè si no jo no entenc per què Suso va ser tan contundent a l'hora de dir que la neteja anava a ser important. No, home, jo, jo, jo crec que té la llista més o menys feta, però jo... Ah, però, la tens, però la tens que portar endavant. Juanjo, hi ha jo, moltes jo... dificultats respecte a fitxes de determinats futbolistes de la plantilla, com Negredo, eh, Piatti, etc. Vull dir, són fitxes complicades per a, per a treure's tu futbolista, o els regales o són fitxes molt, molt complicades. Per això jo dic que quan Suso argumenta això l'altre ah, dia és ah, perquè ha de tindre avançat avançar molt. Jo crec que és imagen. O tenen avançat jo crec que algo, o estan, o estan molt disposats a negociar. Ahir jo deia d'una... Eh, Mi sèrie, mis broma, jo diria que quan eh, clubs, que me consta que n'hi ha com a mínim dos que han tocat a preguntar per Piatti, hola, Piatti, diuen, sí, 1.8, hmm y mm, val, ya tocarem val, y Miki me recorregía i decía, no, lo que te digo ara és... es y dices 1,8 tu com mos poses per a que se'l llevem i a València en Mas dirà que res a principi de juny dirà que 200.000 a mitjans de juny dirà que 400.000, a final de juny ja dirà que mig quilo, i conforme vaig passant de l'estiu, probablement anirà el València posant alguna més per a poder llevar-se això futbolistes. No, i no oblidem, Manolo, també, que n'hi ha, ha moltes fórmules. Està la fórmula de la sessió, també, i pagar fitxes a mitges, eh, vull dir... Però el problema és que aquests fitxes, eixes fitxes eh, Juanjo, els clubs que les poden assumir complicadament es podran interessar futbolistes que han rendit com han rendit estos. I bueno, és el problema. N'hi ha, moltes, hi ha, moltes, hi ha moltes maneres de... Sí, de, sempre hi ha un tapón d'escoció. Perquè si a Piatti no sé quants li queden, Sala ho sabrà, si queden dos, no? O quan li queden a Piatti? Home, Piatti va renovar la temporada passada. Piatti va renovar, eh, la, la temporada passada. Perquè jo crec que li donen dos o tres, tres anys. Jo crec que... Ha consumit un, li en quedarien dos, clar. Uh mhm. -huh. ah, bueno, doncs pues, vull dir, si tu a Piatti li dius, oye, a veure, estàs cobrant això en el València, vale, tens dos així, quatre i... Saps el que te vull dir? Això se gasta molt en el futbol i, se, i, i és una una mesura que tenen els, els clubs compradors i els convenedors per, a, per a això. I al final els jugadors també se, saben que si en un projecte no estàs eh, contemplat és molt complicat quedar-se així dos anys encara que guanyes 1,8 saps el que t'ho vull dir? Que, que tot és molt relatiu i estem molt al principi de, de com va ser le, eh, la planificació o, o la realitat d'aquesta planificació Bueno, doncs pues anem a fer una pausa per la publicitat publicitat, perdó, digues eh, Rodríguez Un inciso, eh, he consultado Piatti Renova hasta 2019. Tres años. O sea que, Juanjo, la fórmula que dices tú, en este caso, complicada. Complicada, complicada, complicada. <laughs> bueno, señores, eh, ella. pausa para la publi. Eh, si tornem, llegim el Twitter en grande de parlar. Avui a parlat Alessanco, s'ha encarregat al cap dels servicis mèdics Juan Albors, bueno, moltes cosas que comentar. en la Tertulia fins a la una de la matinada en la 97.7 Radio a Sports, 97 nit. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te agrada ir a correr? Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Toda la información sobre los cursos populares, es con dels millors especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Super Running. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio brillando, brillando, y 12 de la el Twitter per quin preu estimeu que ha eh, Negredo Y, per ejemplo, diu Freddy, la pregunta es, <laughs> ¿cuánto nos van a dar por él? Yo creo que debería salir por unos 15, 20 millones, pero no creo que los paguen. Giuseppe diu, mil de 12. que diu, con 12 millones nos podríamos dar con un canto en los dientes. Creo que no llegarían a los 10, a lo mejor ahorrar su ficha. José Castelló, Jimeno Diu, eh, lo que dijiste ayer, de 6 a 8 y lacito rojo. Vicente Jota Diu, buena la mateixa, no te preu Yo yo me esperaba Nadal a bores, si en un entrenador y preparador físic i millor equip reviscolava. Gaby García Diu eh, <laughs> de d'eixir después de The voltes en carrera continua en instalaciones de Paterna. Pablo Diu, 8-10 millones sería muy buena operación, aunque si quisiera hacer un bien al Valencia, a China hay que cobrar el traspaso. Alejandro Valero Diu, jo sería seria de Baes, menys una pedra. <laughs> Charlie Diu, si traguem 7 kilos, bonson. Ah, A que se me la pantalla. Tócate lo del Twitter y me están <laughs> fotando también en la aplicación para, iPad. Em, eh, ah, bueno, en efecto de diu Charlie, si traemos 7 kilos bonson, son el al que ha rendido es muy buena cifra David Amigo Moya, si nos dan 10 kilos ya podemos estar contentos, pero no creo que sean tan burros. Alexis diu, por pues menos de 15 no vendería. Rodolfo H. diu, el precio que den, negocio ruinoso, pero es la eh, imagen del Valencia que ha fracasado, sabia nueva, no queremos a nadie de vuelta. Ausias Chile diu, la super per blanquejar... Bueno, no. Eh, Dani diu, la y la falta de cultura del club, hoy habría que decir que la presidenta ha ido a la entrega del valor y ha apoyado a me pues se va a ir a ir, a Mick. Oscar López diu, ¿y qué pasa con Javi Sánchez? No sabemos. Jesús F. Diu, pues que lo que quieren pagar. O Mendes que lo encalome a China. Ricardo Reinaldiu, Diu, 15 kilos no vendo a Negredo. Sembra Mundiu si se queda Javi Sánchez después del ridículo de los juveniles... para hacérselo mirar. Había un equipazo. Eh, Marius Andrés Diu, pues en China pagan más o, China, o a China o nada. Eh, César Diu, 10 kilos. A nadie le gusta Jefferson Lerma. va para 6, importante, y puede jugar de lateral. Borete Diu, director general de conos... lo de Phil Neville. Juan Gasco, Peiro Diu, de Deuda de, de, ...a que hablen con Super Méndez que lo coloque en China por 35. Aquí no va a pasar eso y vamos a tener que pagar para que se los lleven. José Burgos dio con lo que queda por amortizar de su fichaje un canto en los dientes. Agustín Moreno dio a Negredo el portanuno de la arribada de una una bomba. Rufete y Salvos Verena, Corralach. No. La posta de Nuno no era Negredo. La posta de Nuno, y ho así, pero hay que fa que igual, y la contarem, era la Falcao. Que por cierto vuelve a Mónaco con el rabo entre las la piernas. del escamés. Hay que era un una especie de negredo. Pero no es Nuno que aposta per Negredo. lejos cosas tienen un nom y un cognom, agraden o no agraden. Otro matiz, Manolo, sí. permíteme. Eh, hay varios, varios oyentes, que tuiteros, que, hablan de la posibilidad de que Méndez se llevara a China a, Negredo. Que, que no sueñen con eso porque Negredo es de Doyen, que es público, y Doyen es el, el, archirrival de Jorge Méndez. Correcto. Eh, Junior 72 Diu eh, y fuego para que lo quiere, para hacer esto en las ruedas de prensa. Jacacor, Diu mínimo 25 millones y Balotelli, por pedir que no sea. Eh, Diu también Junior 1972. Barragán, Santos, Piatti y Negredo, los cedidos no vale ninguno. Fuego Alves, Aldenur y Danilo. Marcos Giso un mínimo exigible, su precio de compra menos su amortización acumulada. Eh, Junior 1972 diu el canviava per vaca a pèl eh, YMN perdó, diu si traguem 10 quilos ja podem donar les gràcies i Gustavo Carcelén diu la musiquita de Tuiteando m'atrau i me repele a la volta sí, és una cosa que corre molt correcte molta gent en su, sí, en su conta sí senyor, jo llevaria el principi Com? jo este tros el llevava i ¿Sí? començaria en el tuiteando? Ahí. Bueno, senyor. Serà una qüestió per a veure... Què opina la gente? De cara a la temporada vinente. La gente que opina. Què opina la gente? 12 y 30... Això m'agrada. 12 i 39. El que sí que queda clar, mirant el que, està, el que està passant, és que Paco i Estaran ha arribat com mando en plaza, que diria aquell. Jugadors als quals se'ls ha comunicat que no comptem amb ells. Phil Neville, eh, que tampoc se contava amb ell i que en un principi volia continuar, però va fora i en el dia d'avui li han comunicat la seva destitució al cap dels servicis mèdics del València de Futbol, a Juan Albosch, tres temporades després. Com deia, eh, veig que si el que manes allà estaran i allà estaran no té confiança en Juan Albosch és una decisió de l'entrenador, el temps dirà si té o no té raó, però que una persona que ha servit al València de la manera en la que ho ha fet Juan Albosch, tres anys, en este últim superant una greu malaltia personal que ha fet el possible per estar al peu del canó quan abans millor, crec que mereixia algo més que una cridada per telèfon, quasi arribant a la nit, i un finiquito ofertat o oferit per el cap de seguretat Julián Suescum. Crec que el modus operandi se comenta per si a soles, la decisió, el temps dirà si estaran, està o no encertat en prescindir de Juan Albors, i també eh, qui vulgui saber qui és Juan Albosch en la medicina esportiva, pues pot preguntar en la clínica d'Enrique Gastaldi, en la qual treballava Juan i estic segur que torna a treballar de seguida. Dit això, és evident que eh, ahí estaran entrar com capitán general com mando en plaza. Jo crec que Metge entra, Manolo. Uh -huh. Demà, reunió paterna la ciutat esportiva, Salvat, s'ha convocat tot l'equip mèdic, imagine que per a veure el que ja sabran, que és que s'ha encarregat a Juan Alborz i per a dir-los dir, dir qui entra qui eh? entra o qui... O si hi ha algun canvi Correcte. respecte al, al cos mèdic i altre dels habituals de Paterna en el cos eh, mèdic, pues, també en companyia d'Albor mandat uh -huh. les mhm. instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. A les d'ara, Manol, la gent pues, està expectant a veure de màquines sí. que es comuniquen. Se parla de Jordi Candel, també se parla de eh, Juan Ángel Ballesteros, amb, una, amb la possibilitat de tornada... Com a cap de servicis mèdics? o com a cap de, de, de fisioteràpia. Del, del, del servici de fisioteràpia, mhm. evidentment. Me quadraria, eh? Me también me cuadraba lo de Candel, pero ya, ya me dado la información que teníamos así. Que es que no. Que es que no. mando en Plaza. Mm, bueno. qué es lo matéis que feren Nuno y Méndez eh? Donarlos mando en Plaza y després y cómo vais a ir. Igual aquí ya quería que una cosa que otra. Yo yo que cuando entra eh, al Bors se cargan a Candel. claro evidentment. Cuando entra un Meche cau, las un tienen un principio y un principio y un final en la vida. Yo, mm. yo no sé si tanto como Mando en Plaza o... Venga, elige tú esto alguna, alguna sesión, ¿no? Sí, eh, porque a mí la, Que yo veis que el entrenador tríe el equipo de la confianza para trabajar. Sí, ¿eh? correcto. O, que haya jugadores que no los vea bien, no, no, no guste por cuestiones deportivas, de, gestión de vestuario, como decíamos antes, incluso de filtraciones, todo este tipo de cosas. Pero bueno, eh, yo creo que Paco y Estarán continúa porque es lo que hay y a partir de ahí, sin el pleno convencimiento, para empezar, de Peter Lim, pues este hombre dice, bueno, tienes esta gran oportunidad. Vas a encontrar, es que creo que es lo que le va a pasar a Valencia. Vas a tener un equipo de nivel inferior al que se suponía y te lo vas a tener que tragar porque vas a quitar salarios altos y bueno, elige tú algo, elige si quieres cargarte a alguien tu... Trabaja en confianza, trabaja bien, Correcto. pero tú te vas a comer el marrón de esta temporada que supone, vamos, nombres que han sonado, Sarabia, Borja Bastón, de comerte un equipo que estamos en el Valencia, peleagudo, ¿eh? porque por Javastón ha hecho muy buenos números, pero están en el Eibar, no nos equivoquemos. ¿Sí? Sí, yo, me, mm, retorne a la primera frase que di cuando para de Negredo, no? Comienza la netecha. Yo creo que este es un aspecto. Mm, Puede ser que es que siga con digo David, no? de, que, de que es una parte que ha el eh, entrenador, que no poder decidir en yo Yo creo que va a estar mes mm, més consensuat les coses que altres èpoques, en aquest sentit. Jo crec que Suso té un perfil mm, molt de, de parlar les coses i de pegar-le voltes, no? Eh, després, entrar en veure els perfils de xuaos que han sonat, no? evidentment, pues, han sonat molts xuaos que no tenen perfil que l'afició demanaria per a, per a este València. Uh mhm. -huh. però, però que tampoc sabem si són totes les opcions o no, perquè, perquè és molt pronte per a saber per on van estirs, no? El València no ha fet cap fitxatge encara, no? Eh, però, evidentment, eh, que n'hi ha un punt i a part, és evident, que comença per eh, jugadors emblemàtics de l'anterior etapa com Negredo, per projectes eh, mèdics com el de Juan Albors de 3 anys que vingué con, con Salvo i com eh, l'aposta ja definitiva i si algú tenia més dubtes per Alessanco en, en la part de l'acadèmia la, de o de l'escola. Ah, parlat també d'Alessanco que ha parlat en el dia d'avui. Per això t'he dit que jo mm. crec que, que estan, ah, eh, estan posant les, les eh, les línies maestres, no? Le, le, le, per on tenen que anar i després veurem. Jo crec que moltes d'aquestes coses també és de veres que, mm, home, quan tens un entrenador de molt de prestigi o tens un, un entrenador, uh mhm. -huh. pues moltes voltes se li fa molt de cas. Jo crec que, que en este cas se consensuaran més les coses, no perquè eh, allà no sigui molt prestigi, sinó perquè, perquè tot el món eh, ha deixat molt clar que és un, una aposta de Suso y que en él van a formar ese equipo, ¿no? Entonces, yo creo que no será una apuesta de tirar a, o sea, llevarse del Micha a Juan Albos no será una cosa que se le haya posado en el cap a, a només allà estarán y que su uso estará en alguna part d'acord en i se canvi. Bueno, no sé, la veritat és que francament no sé què, no sé què ha ocorregut uh mhm. -huh. a veure si tenim l'oportunitat de parlar amb, amb Paco Allestaran i li preguntem quina és la raó o el motiu de per què ha fet fora a Juan Albors i evidentment... Pues, Però tu creus que ha sigut Paco, eh, Salva? Jo crec que, jo crec que, jo crec que sí. Vale, vale. Crec que, excepte que hi hagi alguna decisió de, de, de més amunt, del cos que desconeguem respecte, a hores d'ara, i algun... que a hores d'ara desconeix, torna a dir el propi Juan Labós, perquè li han cridat per telèfon, li han donat el cap de seguretat Juan Leonces con el finiquito. I... A mi se me ocorre que pot haver un, algun motiu de conflicte entre eh, club i cos mèdic respecte a eh, l'última lesió de Serixef. Podrà ser un motiu. I se podia ser un, un motiu, tractant de trobar un motiu. Però si no, pues la veritat és que Paco o el club coneixeran els seus motius i jo torno a dir, veurem, demà, veurem quan podem parlar amb, amb Allestaran per a preguntar-li al voltant del, del match. Hombre, volviendo al tema... Ja arribats a este moment, ja me dona igual. Eh, eh, Juan ja ha fet que no està a gust en el club. Ja crec que és moment de dir les coses. y el temps anirà donando, llevan raons? Es que mm, vuelvo a lo que, lo que comentaba al principio sobre, sobre Negredo. Eh, con la marcha de Negredo se cierra la parte inicial del proyecto elim que en cierto modo tenía vinculaciones, bueno, en cierto modo y sin cierto modo, con Rufete y Salvo. La marcha de Juan Albors también cierra esa puerta y empieza la etapa dura, dura, pero para bien o para mal. Tapiant, correcto. Tapiant todo lo que faulor a Salvo. A eso me refiero. para bien o para mal, veremos para qué. Pero entonces... Pues oye, el primer año porque aún estaban ellos, el segundo porque con el verano no podíamos cambiarlo todo. Que me encantaría y porque... saber qué opinará Amadeus sobre que va a ser que va propiciar arribada de Meriton a València. Jo venint, venint cap a la ràdio he pensat el mateix, he fet la mateixa reflexió que, sí, sí. que David, vull dir, he pensat, clar, eh, al Borges el clava el clava salvo. Ah, sí. I a hores d'ara, eh, Meriton, que està tractant d'esborrar, efectivament, qualsevol... Eh, empremta. Empremta Eh, u ombra de, Salvo, pues esa eh, de al bord interpreta y sí, mérito en lo que esta gente es cargarse el, pues, los últimos vestigios del salvismo, perdido de alguna forma. Podría ser una explicación, no sé, la verdad. Yo sinceramente, perdona Manolo, yo creo yo creo que a Mario Salvo esto no le sorprenderá demasiado. Porque yo creo que desde el primer día, aunque sea el discurso público haya sido otro, tenía bastante asumido que iba a ser un presidente temporal, eh, provisional. Era un puente entre el aterrizaje del IM y su llegada efectiva, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, llegado el momento, él se iba, iba a entrar, pues eso, lo que ha empezado o lo que lleva un tiempo funcionando, la etapa dura del IM. La llegada de, Gary Neville, todo ese tipo de decisiones, ya es el Lim duro, puro y duro. Para, para, por ahora ha sido para mal, y ojalá sea para bien el futuro. 2 y 40, güey venga, a la última pausa y tornem para a tancar. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? cocotas El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas uno más de la familia. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports Cat nit, el teu equip, la teua ràdio. I a més esta vesprada, amb algo de retard, si és coses que pues, ja treball i se van endarrerir les rodes de pressa, ha estat eh, José Ramón Alessanco eh, xerrant i donant una explicació que jo la veig molt bé, el fet de que parla i explica el seu projecte i llavors eh, eh, me queixa de que no hi ha explicacions i m'ha agarrat i s'ha sentat ahí eh, pa bé o pa mal, senyors jo pense aixina, el que no pense com jo no té cabuda en este vaixell me pareix perfecte i ha, ha parlat d'algunes coses el més important, Curro Torres renova filial decisió crec que coherent perquè s'ho ha guanyat Miguel Ángel Ferrer Mista passa del juvenil B al juvenil A decisió coherent crec que s'ho ha guanyat, campió de Lliga amb el juvenil de Miguel Ángel Ferrer Mista, en la seva tornada a la, a la seva casa, com ja he dit, el València de Futbol, i eh, l'entrenador de les Chicones, de l'equip eh, femení del València Club de Futbol, en este cas Cristian Toro, també renovat, també crec que decisió coherent per la Lliga que ha fet el eh, entrenador de l'equip eh, femení. Dit això, un dels punts de controvèrsia és quan se li ha preguntat per Miguel Ángel Angulo. A hores d'ara, Miguel Ángel Angulo, la impressió és que no va a continuar en el València Club de Futbol. El per què ho explica José Ramón Alessanco. De alguna manera, pues me ha dicho que él piensa en entrenar, Eh, que quiere aspirar a otras cosas y que el juvenil ve pues un poquito para él es un poquito un paso atrás, ¿no? Yo siempre digo que las academias somos nosotros los que ponemos a los entrenadores, no los entrenadores eligen el equipo, ¿no? Y muchas veces ahí, pues bueno, nos cruzamos un poquito en ese sentido, pero la presidenta ha estado pendiente todo el rato, ha hablado con él, yo he hablado con él, porque no queremos que se vaya del Valencia, una figura como él. ¿Pero se va? Al día de hoy sí. A día de hoy, Miguel Ángel Agulo Anten que tornar al juvenil pero al B es un pasanrere y no acepta la destinación que le ha dado José Ramón Alesanco. Personalmente, del Valencia hacia Miguel Ángel Angulo me parece un, gesto no feo, sino feísimo. Y me explico. ¿Por qué? Eh, Miguel Ángel Angulo había cumplido objetivos mientras había entrenado en cadetes y juveniles. De hecho, el equipo llega a la Youth eh, League hasta donde llega, Youth, Youth Cup, ¿es? ¿no? Eh, la Champions. La Champions, La, Youth League, la Champions Juvenil y echan mano de él. Casi. El, gente joven del fútbol internacional. <laughs> no. Y, <laughs> el club. que son viejunos. ¿eh? El club recurre a él, vamos, eh, eh, le pide que le eche una mano en el primer equipo para ese engendro técnico que se creó con Gary Neville a la cabeza. el acude al rescate del club, pudiendo haberse quedado tranquilamente en el, en el juvenil. O como, como sucedió, por ejemplo, en casos anteriores, creo que fue con, Baraja, que, se negó a, a subir el primer equipo, ¿no? como no me acuerdo, no. Al filial, al filial. Al filial, exacto. Baraja cuando estaba en juvenil se negó a subir al filial a mitad de temporada, correcto. Mm. Angulo sí que lo hace y, a cambio lo que se le ofrece al acabar la temporada no es volver al juvenil A, que podría haber sido un paso atrás, pero no tanto. Es ir al juvenil B. O sea, como premio a la temporada buena con el juvenil A y al favor que le hace Valencia, va para atrás. Entonces, para mí me parece un gesto muy feo, una invitación a, coger la puerta y marcharse, por mucho que diga Alessanco que el Valencia quiere que se quede. Yo creo que Feli eh. la oferta a Angulo de mantenerse en la casa, pero mm, a un equipo inferior en el que estaba, estabas, estabas convidándolo a que te dijera que no. Correcto. Y el detalle, si cortan David, ...es es Yech porque cree que el Valencia... ha de tratar bien eh, a seus exfutbolistas. pero no es futbolista, simplemente como trabajador que, que ha cumplido objetivos y te ha hecho un favor en ya digo, en ese engendro técnico que había a mitad de temporada, eh, como recompensa es, bueno, pues te invitamos a marcharte. No, no lo entiendo. Pero a Mes es un futbolista de es un brillante del, club, correcto. Juanjo. Sí, no, yo de, estoy de acuerdo en lo que esté diciendo sobre, sobre Miguel Ángel y de lo que ella chiste de, de Alessandro de la me me ha quedado atención dos cosas. una la de Angulo y otra una otra, eh, eh, lo descontactes en eschuagos. com enviant un missatge Sí, podem, molt... podem recuperar, perdona, eh, Juanjo, podem recuperar el tall a l'Esanco Villalba? Gràcies. Digues, eh, Juanjo. Exacte, jo no va parlar. Digues, Juanjo. No, no, eh, pues estava, estava parlant efectivament d'aquest tall, no? d'aquest uh -huh. missatge per, cap a no tots els representants de Chuao, sinó per a Mendes, de dir, eh, eh això ha canviat, el, el, el propietari, el teu amic, no ha dit que fem les coses com nosaltres pensem que tenim que fer-les, i, i espaiet i en paciència, no? Eh, és un missatge eh, que m'agrada, eh, que n'hi ha que mesurar molt, perquè el futbol modern eh, està molt de d'eixides de clubs en jugadors que, que, bueno, que, te, que, que te gastes tus diners o apostes per ells en les, en les, les pedres dels clubs i després se te'n van per molt poc diners o per una no renovació, però bueno, eh, me pareix una, com dia Manuel també, una manera de treballar que n'hi ha que veure com la, com la posen en, en, en, en, en efecte, però que me pareix també clara. I, I això jo crec que, com deia Manolo, eh, està bé, saber com se va funcionar, perquè si després, mm, si no se funciona així, podràs dir-li, eh, digueres això i no estàs fent-lo, i si se funciona així i n'hi ha un èxit, n'hi ha que reconèixer que aquesta aposta de treball, efectivament, és la que ells han defensat. Això és el que ha dit eh, José Ramón Alessanco, parlant de Fran Villalba i referint-se als contractes. Lo que pasa es que, bueno, los técnicos, lo que vemos, pues queremos mejorarlo y queremos mejorarle al chaval. El tema de contratos, el tema de esto, lo que sí tenemos que también es salvaguardar la academia. No podemos tirarla. No podemos hacer cosas que, estén por encima de cualquier cosa que, por ejemplo, hayamos previsto como baremos. Sí que son especiales, pero realmente hay, hay líneas que no se pueden cruzar, porque el Valencia tiene que ser un atractivo grande para todos los jugadores y querer jugar en el Valencia. Está enviando un mensaje claramente a Fran Villalba, eh? Y al representante de Fran Villalba. Yo digo una cosa, Manolo. Fran Villalba tiene una cláusula de rescisión de 4 millones de euros, si no m'equivoqui. Uh -huh. A partir de ahí, Manolo, un de futbolistas eh, más brillants del panorama nacional a la seva edad, está a tir de pedra danarse en a qualsevol gran club español o europeo. Yo creo que la mesura actual del Valencia de presionar als joves futbolistes per a que firmen en funció de les seues condicions si no, no van convocats en la primera plantilla, que és el que li està corrent a a Fran Villalba, pues probablement algun futbolista no té bon eh, resultat. Ha donat resultat en Carlos Soler, uh mhm. -huh. no anava convocat ni apareixia per les convocatòries de la primera plantilla hasta el moment en el que renova i a partir d'ahí ja forma part de la primera plantilla. Això recorda que és molt filosofia Johan Cruyff, que és el que li passa a Luis Villa, eh? Sí, sí, estic d'acord. Estic d'acord. Estem parlant ja de la, sí, sí, de la sí, sí, sí, sí. de les joves de la prehistòria, però... Però que eh, tens el I risc... I deixa, deixa, sí, però, deixa tens el, però tens el risc de perdre un de futbolistes més brillants de la seva generació en tot el panorama nacional. Uh -huh. Vull dir, mhm. Fran Villava és un futbolista diferent i hauria de pertànyer eh, indiscutiblement al València i està a 4 milions d'euros, que l'ho és una barbaritat, correcte. Però un futbolista d'aquesta edat i quan té de retaje als clubs probablement no sigui una barbaritat, però Alessandro, en aquesta mesura de, de pressió, no sé si obtendrá el que, el que busca, que es la renovación de Fran Villalba mm, a una ficha que no te resaborea, a la cláusula que se el igual posada futbolista. Manolo decía una antes... millonaria, una muy poca cuantidad económica al futbolista. El mensaje está claro, lo decía antes Manolo. Alex, cuando ha empezado a, comentar la rueda de prensa de ha dicho estas son mis normas. Quien quiera estar en mi barco tiene que acatarlas y quien no, que se baje. Ja està, ese és ejemplo. Bueno, pues anem a deixar-ho així. Ha sigut un plaer, com sempre. Romero, moltes gràcies. A vosaltres. David Rodríguez, moltíssimes gràcies. Què tal? Bona nit. Folgado, gràcies. Adéu, Manolo. Ho deixem així. Recordeu que demà per la nit tenim bàsquet 9 i quart eh, en eh, el encontre que van a jugar el València Bàsquet i l'equip del eh, Unicaja, primer partit de la sèrie del playoff per el títol que vos contarà Juanma Romero i que nosaltres tornarem, no hi ha lliga, però com sempre tornarem el diumenge, acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins diumenge. Que nos diga, mira, chico, a mi me pasa lo mismo.